Драги браќа и сестри, ние предпладнето денес зборувавме за знакот на Христовото доаѓање. Познато ни е од Матеј 24 глава дека во еден момент кога Христос им рече на учениците нема камен на камен да остане од оваа градба на велелепниот храм во Ерусалим и тоа ги копкаше, па го запраша, кажи ни го знакот на твоето доаѓање и на крајот на светот. Значи се работи за еден знак, И на некој начин денеска со цитатот од петтата книга од сведоштвата, 451 страница, само една рекапитулација, ќе го повториме, запишан во духот на пророштвото, иако некои денес се алергични на поимот дух на пророштво или а, списите на Елен Вајт, таа запишала, а тоа не е нејзино, туку таа е пророк на последното време, иако за себе никогаш не тврдела дека е пророк, но сето она што го напишала, е докажано, многу работи предвидела, напишала. Меѓу другите, јас е, сакам да подвлечам дека е таа, таа која го предвидела е, појавата на пасошот. Во неизино време немало пасоши. И две години однапред, ова е само едно од многу пророштва. Значи, појавата на пасошот го предвидела и две години после тоа прв пасош во Соединетите Американски држави. Први тие воведуваат. А зошто и на кој начин појавата на пасошот во склопот на целокупниот план на спасението, вели ми беше покажано, знаеме, имала над две илјади визии. И било покажано дека непријателот човечки и Божји ќе се обиде во последното време, значи пред крајот на светот, да го спречи ширењето на Евангелието. А како ќе го спречи? Со визи, одобрени, неодобрени, со патен документ, односно пасош. Кај нас ние велиме патна исправа патен документ или пасош. И сега имаш пасош, ако треба виза, треба виза, знаеме како оди сето тоа, значи не е како кога било без пасош и отворени граници, влегуваш, постоеле држави, ама не пасоши. Можеш да влезеш, Еве го тој цитат за денес го прочитавме уште еднаш. Сакам кога протестантизмот, а се работи за протестантска Америка, ќе ја испружи својата рака, зборуваме за знакот на Христовото доаѓање. Преку понорот, односно преку Атланскиот океан, и ја прифати раката на римската сила. Чудна работа, ама вистинито. Микродржава, микродржава, најмала држава на светот, држава во која наталитетот е непознат, нема таму гинекологија, акушерство, нема раѓања, барем не легално. Единствена држава, каде што наталитетот е непознат. Има помеѓу 800 и 1000 државјани на таа држава која како правен субјект во целиот свет фигурира под името Света столица. Не Ватикан. Ватикан е територијално определување. Ама името на таа држава е Света Столица. И има е, меѓународни односи денес без малку со целиот свет. Значи, кога протестантизмот, вели Елен Вајт, незината земја, Соединетите Американски држави, ќе ја испружи раката преку Атланскиот океан и ја прифати раката на римската сила. И кога оваа ќе се здружи со спиритизмот, кога подводството на овој троен сојуз, нашата земја, вели таа, ќе го укине секој принцип на нашиот устав како протестантска. Денес рековме од девет судии на Врховниот суд на Америка, шест мина се католици, три евреи, еврејска религија, и ниту еден протестант. Значи, кога ќе се укине секој принцип на нашиот устав како протестантска и републиканска земја и ќе овозможи ширење на папските измами тогаш може да знаеме дека дошло времето на сатаната и дека крајот е близу. И како што приближувањето на римската војска им било знак на учениците за уништувањето на Ерусалим, значи првиот век, така овој отпад ќе биде знак. Кажи ни го знакот. Овој отпад ќе биде знак за нас, дека границата на Божиото трпение е премината, дека мерката на безбоштвото, ние најдовме денес убав збор, гнаса во Божи очи или пред Божиот карактер. Гнаса, кога некој, бидејќи човек, тоа е дефиниција и за хула, бидејќи човек се прави Бог. Тоа е гнаса, гад, гадотија, мрзост, одвратност, гнусоба. И тоа каква гнаса? на пустош. Значи, ако иде крајот на светот, пустош, тогаш гнасата на тој пустош е таа главна улога и знакот за нас, адвентистите на седмиот ден, кои имаме свој идентитет и во Библијата, и сме повикани денес во светот да бидеме и сме третиот Илија. Во силата и духот на Илија. Адвентистите на седмиот ден. Значи, така овој отпад ќе биде знак за нас – дека границата на Божиото трпение е досегнато до мерката е, на безбоштво и дека таа мерка е преидена, прекардашена. Од една микро држава денес, која е во наводници, денес супер сила. Некој ако мисли дека Соединетите Американски држави се таа супер сила, не. Вистинската супер сила, рековме, им оди за прв пат пред Конгресот на 23 наспроти 24 септември оваа година, неполни два месеци. Ова беше само едно мало резиме за името, називот на денешната проповед. Знак на Христовото доаѓање. Кажи ни го знакот. Како за жителите на оној Ерусалим, кај што требаше да се молат полни 40 години за да не биде нивното бегање ни зиме, ниту во сабота. Еден пријател го сретнал еден наш колега, проповедник, и му рекол, се, се, ама ако ми докажеш, само на основа на новиот завет, дека е саботата ден за одмор, за почитување, ќе верувам. Само еден стих. И мојот колега се сетил токму на овој стих. Матеј 24:14. 14. Односно 20. 20. Туку молете се на Господ, вашето бегање да не биде зиме, ту во сабота. Овој морал да прифати. Во Новиот Завет Исус ја нагласува важноста на саботата и во денови е, страшно, стравично важни, тешки бегање. Но сега е, би сакал, како оној кој живее и работи во една сосема друга средина, отколку вие овде, имено живеам и работам во Косово, во Приштина, 17 години, каде што е, составот на декларирани по вероисповед се над 95-6 проценти припадници на исламот. И ви сакал на оваа тема, која што е и како актуелна денес, сведоци сме дека Европа денес, наша Македонија, низ неа секојдневно илјадници бегалци бегаат и тоа се во главном припадници на исламска верска заедница. Одат кон Европа. Целта им е Европа. Нашиот став, нашето разбирање, нашето поимање за таа верска заедница која има име Ислам. Ве молам, она што јас го доживеав, сакам да го споделам со вас, бидејќи за мене тоа представува огромно духовно богатство – од Господа. За името Ислам. Да се осведочиме уште еднаш. Кој владее со светот? Илјада девестотини и 1999 година, некаде декември месец беше, од Мердаре, тоа е денес за Србија административна граница, а за Косово тоа е права меѓудржавна граница. Стопираше еден млад човек, во тоа време војната отпочната, лудо време, беше многу ризично да се земе некој во автомобилот непознат. Но, како што му одговорив на полицаецот кога се доселував 98 година, значи пред отпочнување на војната, на полицаецот од Република Србија, где сте се упутили, каде сте тргнале, Јас реков, во Косово, во Приштина се селиме, од Лозница. Тој вака направи. Знаете што е тоа? Пантомимски? Вака направи. Се прекрсти. Полицаецот. Оти имаше контролен пункт А вели, сви се селе, а ви идете тамо. Реков, <laughs> некој мора да има и таму. Одевме со вера во Бога. Така со вера во Бога и му отворив да влезе на овој што стопираше, а Некои, не знаејќи, примија на гости или на конак или во кола, кого? Ангел Господов. Ова, како моје живо искуство, сакам да го поделам со вас. И почнавме разговор, јас одамна заборавив на <clears throat> светот, на кариеристите, мене не ме интересираат светските работи, освен вестите, тоа морам да признаам, ушите ми се лака, начулени само за вестите. А за оние спорт, култура, не култура, тоа отпаѓа. И почнавме духовни теми. И гледам и тој е духовен, зборува нешто српски, нешто албански и многу пријатен разговор и во еден момент тој ми го постави прашањето дали знам што значи значењето на името на зборот Ислам. iskren da bidam, rekov, ja ne znam što znači islam. Sumču čul, musliman znači Boži čovek ili onoj koji odi po Boži otpad, ama za islam ne znam. I toga što im mi reče nešto, to kako da mi dade duhovno оружје, а тоа е реч Божја, со кое што јас денес одам и пред највисоките представници во светот на, на, на исламот. Највисоките представници, за да им го кажам ова што човеков, млад човек, кој што Пред да стигнеме на влезот во Приштина, рече јас мора да одам, а реков таман, сакав да ве поканам кај мене, макар да знаете кај живеам, па друг пат да дојдете ако се брзате. Тој рече мора да одам, ми беше малку е, необично, е, не бев задоволен што си оди, ама конечно, негов избор, волја, отвори врата и само што излезе, го снема човекот. Исчезна. И јас сватив, тоа бил ангел Господов. А знаете што ми рече? Што значи ислам? ме задолжил со мисија. Ислам рече е кованица. На два збора во еден. Иса значи ла, молам Исус арапско име за Исус или Исус на арапски Иса така е. А Селам Селам алейкум, сте чуле? Селам е исто што и на еврејски шалом, селам, мир. Исусов мир. Иса плюс селам ислам. Исус во името на една од најголемите денес религии во светот и нај не, ние сме најбрзо со растечки. Адвентистите се најбрзо растечки. Тие се демографски најбрзо растечки, а адвентистите имаат вака, речи си вертикала во растот. Значи, Иса плюс Селам, Ислам. Ајде сега да го докажеме тоа библиски. Е, имаме многу кованици во нашиот секојдневен живот. Најнова кованица е лаптоп. Најнова, сепак, 21. век. Лап коленото на англиски, а топ е на врвот на коленото. Она што ќе стои на врвот на колената, ќе го викаме, ќе го наречеме лаптоп. Иса плюс селам Исусов мир. овие е, лидери на исламот, што сум ги сретнал, најмногу што ми одговориле, 50% вистина. Значи, е, на албански, пача, мир. Мир, велам, тоа е 50%. Ајде уште 50%. И кога ќе им кажам, Иса, селам Иса пача, Ислам, и вака ќе се подвуцнат со лактите од изненадување. Затоа што ангелот Господов му благодарам на Бога за ова што значи повеќе од откривање на Америка за мене во мојот живот. И од денес да имаме еден сосема нов поглед, нов став, ново разбирање за исламот. Дали сите комунисти беа комунисти? Не беа многумина беа на книжка. Така ли? А, сомунисти. Значи, не беа сите комунисти комунисти. Ние од постарата генерација се сеќаваме. Вие од помладата не ги затекнавте. Многумина се префрлија. Денес кај се комунистите? Во црквата. Ха, дали сите адвентисти се адвентисти? Не се. Не се. Затоа Исус вели нема секој што вели Господе, Господе. Секој што се моли. А, нема секој приказната за житото и каколот, ја знаеме сите. Исус рече, ако се работи за отворен грев, исклучување од заедницата, од, од црквата, од покретот. Јас сакам да го користам името за нашата заедница повеќе покрет, отколку црква. и дали се сите муслимани, а во превод муслиман е оној кој оди по Божиот пат, муслимани. Не. Оној што ќе стави експлозив и оди меѓу жени, старци, деца, не би рекле дека е прав муслиман. И отаму ќе дојде и со сертификат, и со подпис, се, ама не е тоа тоа. Кои се вистинските муслимани? Кои се вистинските комунисти? Вистинските адвентисти? Исус, кога ќе дојде, ќе има само две групи. Вера и невера. Верни и неверни. Секти. Какви секти? Што рече еден, а тоа се инсекти? Да, да, реков. И други бубачки, и, и бумбари, и стршели. Секти, инсекти. Не вера и невера. Луѓе и нелуѓе. Само две групи. Одиме понатаму во, во темата. Колку жени имаше Аврам? повели Јани. Аврам, колку жени имаше? Не е Соломон, не. Аврам. А во исто време една. Ама во едно време имаше две во исто време. А, таа не е жена, ама имаше дете од неа. Да отвориме во 25-та глава, прва Мојсеева. 25-та глава, првиот стих. А Аврам на македонски. Ајде, на македонски. 25-та глава. А Аврам зеде втора жена по име Кетура. После смртта на Сара, а Агара ја е истера, знаеме. Ја однесе во пустината, тоа му беше жена, сепак, иако не по законот, но имаше син, Исмаил. Ние би рекле му беше жена. Сара му беше жена и е, од неа го доби Исак. Од Исак е еврејската лоза генеологија, еврејството. Исак, Јаков, Јуда и Сорет. ред. Ама овде читаме зеде втора жена по име Кетура. Ова втора е всушност трета. Покрај Агара и Сара после смртта на Сара, зеде библиски оправдано, пред Бога оправдано, после смртта на Сара. И таа му роди, гледajte што се му роди, Кетура. Зимран му го роди, Јокшан, Медан, а овде кај нас во овој превод на српски, Мадан и Мадијан. Мадијан. Ние знаеме за мадијанците. Со мадијанка се ожени кој? Мојсије. Сефора. Мадијанка. И таа имаше татко, добро, или е, дедо на Мојсије, Јотор. Јотор беше од лозата на Кетура. Мадијанец. Односно, е, Хетура Аврам и прво колено Мадијан. И понатаму се редат Јесвок, Сојен, Јоксан, после го роди и така со ред. Значи, генеологија на Хетура и Аврам, Мадијанци, Јотор. Кои беа е, оние што го откупија Јосиф? Мо Мадијанци. Го купија, го откупија. Внимавајте. Божјо провидение. Господ има план. И од линијата на Хетура, Мадијанци, да учествуваат во планот на спасението знаеме за Јосиф и, и се после Јосиф, да не го откупеа, можеше да биде трагедија. Да го остават во, во таа дупка и, иако ако брат му негов првенецот сакаше да дојде скришно, да го извади од, од јамата, можеше се што да се случи. Но, многу поубав план Господ имаше за Јосиф, како и за тебе и за мене во нашиот живот, секогаш најубавиот план е од Господа за нас, како и за Јосифа. И од роб направи Јосиф да биде владетел. Тоа е највозбудливата е, историја која како пријател сум ја читал во Библијата, солзи ми навирале. Средбата со браќата што го продадоа и тие перипетии. Ама тоа е чудесен Божи план. Со учество на мадијанците, ова го подвлекувам дебело. Како и тогаш кога Мојсеј не можеше да се снајде сам човек и се некакви притужби, те овој со овој се спречкал, овој се е, замразил и од утро до вечер и требаше да изигрува судија на милионски народ. Додека Мадијанецот Јотор, тоа го имаме и преку духот на пророштвото, како потврда, Божјо провидение и акција, да му даде еден таков совет, да го спаси Мојсей, а и воопшто да се организира целата заедница на тогаш избраниот Божји народ. Преку Мадијанец, преку Мадијанци. Исаија 60-та глава. Исаија 60-та глава. Го читаме шестиот стих. дали сака некој на македонски да го прочита, зашто јас овде го имам на српски? Данило, повели? Шестиот стих. Благодарам. Мноштво камили, меѓу другото мудреците од исток, кои дојдоа и му донесоа злато, кад, смирна, на родениот Христос, беа мадијанци. од лозата на хетура. Жената на Аврам. Ама седмиот стих овде ни дава објаснување за исламот. За второто Христово доаѓање кој ќе биде ангажиран како што Господ ги ангажирал потомците на Аврам и Хетура, мадијанци, така овде во седмиот стих вели сите стада на Кедар или Кидар. Како е во македонскиот? А? Кедарски. Стада кедарски и на уште кој? Овнови на на навајот. Ќе ти бидат на потреба. Ова е пророштво кое ќе се исполни. Ова е пред нас пророштво. Сите стада кедарски ќе се соберат. Кај тебе, зашто 60-та глава, позната глава Исаија, стани, устани, светли се, jer дојде светлост твоја, слава Господња obasja te. Ovo je e, proroštvo neisполнето pred nas. Znači, stada na nekoj si po ime Kedar i ovnovi na nekoj si po ime Navajot. Koji se Kedar i Navajot се враќаме пак на 25-та глава, првата книга Мојсеева. 13-тиот стих. А ова се имињата на синовите Исмаилови. Кој беше Исмаил? Синот Аврамов со Агара, така е. Ова се синовите на Исмаил. Значи сега е лозата на Исмаил. Исмаилци, то ест денешни муслимани. Од кои што Господ ќе припреми еден народ, кои што ќе му бидат од потреба овде вели, овнови навајотски и стада кедарски. Че се принесат на мојот олтар, вели Господ, и ќе ми бидат угодни, и домот на својата слава ќе го прославам. Со кого? Со муслимани. Ве молам ова да не биде како ерес сега. Напротив, дел од исламската религија. Од, рековме, само две групи има секаде. Луѓе, не луѓе. Верни, неверни. На никого начелото не му пишува. И таму има прекрасни луѓе. Меѓу нив има, има вистински луѓе и жени со, со срце, Не како некој без срце. Значи, кои се синовите на Исмаил? Ајде, 13 стих рековме. Ова се имињата на синовите Исмаилови, како што се нарекува во своите племиња. Првенецот на Исмаил, Навајот. Меѓу другото, Мухамед, Мухамед, знаеме за Мухамед, пророкот Мухамед, најтесна врска со Куранот, светата книга во нивниот свет, е сам за себе декларисан како потомок на Навајот. Muhamed je potomok na Navajot. Ili, kako se veli, čukun pokolenije, tako li se veli čukun a, pokolenije, na Ismaju i negoviot pradedo Avram, odnosno Ibrahim. Avram, Ibrahim. Значи, првенецот на Исмаил е Набаот. А кој е вториот? Кедар. Е, овие другите, Навдеил, Масам, Масма, Дума, Маса, Хадар, Теман, Јетур, Нафес и Кедма. Колку се? Дванаесет. Интересно, дванаесет. Како Јаков и синовите, 12. Значи, првиот и вториот, а знаеме која е улогата на првенецот во стари времиња. Веднаш после таткото кој бил свештеник во домот, тој ја завзема таа функција. Затоа, сите стада кедарски ќе се соберат кај Тебе, Боже. Овновите на навајот ќе Ти бидат на потреба или за потреба, принесени на мојот олтар ќе Ти бидат угодни и домот на својата слава ќе се прослави. Видете, редки се во железничкиот сообраќај воз на една шина. Има и такви некаде во Јапонија, ако не се лажам. На, на една шина воз. А секогаш опасност може да, да излезе од таа една шина. Посигурно е две шини. Господ има две шини денес. Две шини за исполнување на неговиот совршен план на спасение. Едната шина се нарекува адвентизам. Адвентисти на седмиот ден. Од целокупниот христијански и нехристијански свет, знаеме за постанокот на адвентизмот. Излегоа од сите, сите верски заедници и денес представуваат покрет со званично име адвентисти на седмиот ден, без име црква, без име христијанска. Многу мудро. Ние не сме христијанска пак ќе речете да не е ова ерес. Ние не сме во името ниту христијанска, ниту црква. Туку сме адвентисти на седмиот ден. Точка. Така е. Така е, сестра Сенета. Покрет Таму кај што е покрет, кај што тече вода, има живот. Кај што стои баруштина, нема. Таму е или мртво море. И жаби. Значи, едната шина е адвентисти на седмиот ден, а втората шина од најголемата верска заедница денес во светот, Исламот, за која што рековме, значењето на името Ислам. Иса плюс Селам. Што е тоа? Па тоа е кога Исус ќе дојде и кога ќе рече мир. Тоа е кога во најголемиот немир кој што му иде на овој свет, време на, на неволи, маки, какви не биле. Не постои перо кое тоа ќе може да го опише. Време на најголем немир. Христос ќе го поздрави својот народ, адвентисти на седмиот ден и Ал-Ханиф, муслимани, тоа е втората шина. Тоа се исто како адвентисти на седмиот ден со сите 28 основни вистини на Светото Писмо. Со Куранот. Зашто Куранот можеш комотно да сведочиш и во Куранот Исус е судијата кој доаѓа. И во Куранот пишува кој не ја почитува во втората сура, 65-тиот ајет. Кој не ја почитува саботата, мајмун да биде. Па можеш да сведочиш. Како да не можеш? Па тоа го пишува. А не, не, не, тоа било за евреите. Па велам, тие си имаат своја книга. Ова за кого е? За кого е ова пишано? Двете шини по кои ќе се реализира и ќе оди во завршницата и довршување на чудесниот Божји план на спасение на вистински луѓе и вистински жени вистински момци и вистински девојки. Наспроти нив е она што се наречува фалт. Нелуѓе. Без срце. Без душа. А ние знаеме Господ каква мисија имаше да го положи својот живот за една душа, беше спремен. Па тоа е за, за пријател некој и може да се жртвува, нели, за пријател. А за непријател да положи живот, а ние бевме непријатели, родени уште непријатели со гревот драги мои, од настанот со тој младич, јас имам сосема ново сваќање, разбирање за исламот. Како секаде кај што се верни, и неверни, така и таму. Господ има и меѓу нив. Сушност ова што го прочитавме во книгата на пророкот Исаија, и во првото Христово доаѓање, односно раѓање, беа присутни мадијанците од Хетура, а сега, за второто Христово доаѓање, Господ ќе има избор од Исмаил од Агара, односно денешните муслимани. И на Бога слава, фала, што ми покажа, има многу искуства, може би во друга прилика, но ова што го доживеав, реков, повеќе од колку Америка да сум ја открил. Би сакал и вие да го имате ова во вашите срца и мисли, дека и во тој народ има луѓе кои копнеат за Господа, Јас бев на една конференција во Кипар. Building Bridges of Understanding беше насловена. Градење на мостови на разбирање. Имавме од целиот свет, тоа генералната конференција на адвентистите на седмиот ден го организираше со представници од оние што работат во христијанството, христијанска средина и во ислам. И дојдоа алханиф муслимани, прави адвентисти. Јас ги запознав. Кој што рекоа, ние сведочиме со Куранот. Нека ова биде не ново видело, ново светло. Нека ова биде едно охрабрување за сите нас, дека нашиот Господ, Исус, е и во Ислам, Иса плюс Селам. И дека тој е владетелот, управителот, со видливите и невидливите светови. Isso nasceu Jivat. Amén.